Джеф Сазерленд. Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ 2. Витоки скрам. Для американських військових пілотів у В'єтнамі період проходження служби означав виконання 100 польотних завдань над ворожою територією. При цьому 50% пілотів були збиті. Декого вдавалося врятувати, але більшість збитих уже ніколи не повертались. У 1967 році, будучи ще молодим, недосвідченим винищувачем, я прибув із військово-повітряної бази Маунтін Хоум в Айдахо на базу королівських ВПС Удон у північному Таїланді для виконання найнебезпечнішої роботи в авіації США розвідки. Це було задовго до нинішньої ери дронів та достовірних супутникових даних. Мілітак РФ 4 сів фантон був споряджений усіма видами зброї, обладнаний камерами та додатковим паливним баком. Моєю роботою були польоти над ворожою територією, щоб штурман міг зняти фото до та після нашого бомбардування. Більшість завдань виконувалися вночі, і я летів крізь тропічну пітьму приблизно в сотні метрів над землею, ледь не причісуючи верхівки дерев у момент перетину кордону із північним В'єтнамом дисплей у моєму шоломі час від часу спалахував, наче автомат для гри у пінбол, після чого з гучним писком та свистом активувалася система попередження про ракетну атаку. Небо світилось від е, трасерів зеніток, і я розумів, що через декілька хвилин мій літак засіче ракетний радар. Хіба тільки 150 метрів це достатньо низько, щоб від нього сховатись. У такі хвилини рівень адреналіну в моїй крові мав би зашкалювати, але я не втрачав голови. Навпаки, навпаки, небезпека мене майже заспокоювала. Цим я завдячую тренуванням із контролю ризиків, які я отрим... які я отримав від ВПС. Ці тренування навчили мене робити чотири речі: оглядати, орієнтуватись, вирішувати і діяти. Зокрема, я мав спостерігати за об'єктом розвідки, визначати найкращий шлях у гарячу зону і назад, орієнтуючись у разі неочікуваних подій, а потім рішуче діяти на основі інстинктів та засвоєних навичок. Зволікання може вбити пілота, як і безрозсудна хоробрість. Як тільки мій штурман робив потрібні фото, я тягнув важень на себе та виривався з під обстрілу, хоча через перезавантаження майже нічого не бачив. Від тих перевантажень штурман теж часто відключався, а в деяких випадках і втрачав контроль над своїм кишечником, але він не скаржився, бо я завжди доставляв нас назад живими. Тоді я був просто молодим пілотом реактивного літака, який сподівався пережити свою сотню завдань. Я не знав, що досвід польотів та тренувань, які я прийшов щойно щодо уміння думати та діяти у смертельно небезпечних ситуаціях, сформує спосіб моєї роботи до кінця життя. Я прибув до В'єтнаму у 67-му році з двома е, ескадрилями винищувачів F4 та двома розвідниками е, РФ 4С. Загалом сотні літаків. Ми пробули на зміну двом ескадрилям РФ 101С. Е, з 50 РФ 101С протягом одного боку були збиті всі, крім чотирьох, а ті, що залишились, мали Мали в корпусі стільки пробуєн, що просто не могли літати. Навіть не знаю, як пілоти взагалі посадили їх після останнього завдання. РФ 4 с був більш витривалим літаком-винищувачем, але половину наших літаків однаково збили протягом року. Ми покращили показники виживання, але 50% тих, хто прибув разом зі мною, все одно не повернулися на базу. Лише кількох щасливчиків вдалося врятувати їх джунглів, перш ніж їх схопили в'єтнамці. Повернувшись із війни у В'єтнамі, я здобув ступінь магістра статистики у Стенфорді, проводячи весь свій вільний час у лабораторії штучного інтелекту. Після цього я став викладачем математики в Академії військово-повітряних сил і вступив до аспірантури з біометрики у медичній школі університету Колорадо. Там я спитав свого куратора, доктора Джона Бейлера, одного із найвидатніших дослідників у сфері медицини і статистики, як написати дисертацію, що буде корисно людям, а не валятиметься на заплюженій полиці бібліотеки. Він передавав мені три сотні статей з медичних журналів про рак. Усі вони містили діаграми онкологічної статистики, які широко варіювали для людей і тварин та залежно незалежно від типу пухлини. Бейлер сказав, що якщо я зумію пояснити, чому вони всі різні, то зможу претендувати на докторський ступень. Саме це я і зробив, ставши доктором. Але перед тим я роками намагався визначити, що відбувається в клітині і чого вона стає раковою. Я багато дізнався про теорії систем і те, як лише система має певні стабільні стани. У міру свого розвитку клітина переходить з одного стабільного стану в інший. Саме визначенню правил переходу складної адаптативної системи з одного стану в інший та перетворення перетворення наступного стану на позитивний замість негативного я й присвятив майже 10 наступних років свого життя. І з часом я зрозумів, що організації, команди і люди також є складними адаптивними системами. Ті самі речі, що переводять клітини з одного стану в інший, роблять те саме з людьми. Щоб змінити клітину, ви спочатку додаєте систему енергії. У перші хвилини там спостерігається хаос, здається, що немає жодних правил, усе тече і міняється. Коли ж ви робите це з організаціями, намагаючись їх змінити, люди часто неначе дуріють. Вони не можуть зрозуміти, що відбувається, не знають, що робити. Але я навдивовижу швидко, точно як клітина організація заспокоюється, переходячи в новий стабільний стан. Питання лише в тому, чи це є новий стан кращим за старий, клітина ракова чи здорова. Особисто мене цікавило таке питання: як можна визначити якісь прості правила, якщо скеровують команди у більш продуктивний, щасливий, взаємопідтримувальний, веселий та захоплений стан, намагаючись це визначити, я витратив ще 15 років. За часів адміністрації Рейгана уряд радикально урізав гранти на наукові дослідження, у тому числі і мій грант від національних центрів дослідження раку, коли я був провідним дослідником збирання та аналізу даних відділення клінічних та епідеміологічних досліджень Центру раку при університеті Колорадо. Поки я думав, що робити далі, до мене звернулися з компанії під назвою Midcontinent Computer Services, де почули, що я є провідним фахівцем у сфері їхніх найновіших розробок. Midcontinent займалася обслуговуванням 150 банків у всій Північній Америці. Свій найновіший продукт вони назвали мережею автоматичних касових апаратів банкоматів. Це було в далекому 1983-му, коли отримання готівки зазвичай означало вистоювання довгої черги в банку або під'їзд до спеціального банківського вікна на вашому автомобілі. Ви мали заповнити чек на готівку, вказавши потрібну суму і передати його касирові. Нова мережа мала залишити цю незручність у минулому, але на той час у Мідконтінент ніяк не могли вирішити проблему зв'язку їхніх банкоматів між собою. Їм потрібен був хтось, хто б зайнявся вирішенням цієї проблеми, і вони зробили мені заманливу пропозицію стати віце-президентом і зробити з новими системами. Комп'ютери їхньої мережі нічим не відрізнялись від тих, на яких я роками працював над дисертацією, а тому була цілком непогана угода. Принаймні я собі так думав. Ніщо у світі просто не дається, ну ж правда. Е, прийшовши в компанію, я очолив відділ, що користувався каскадною моделлю управління проектами. Там були сотні програмістів, які цілими днями просиджували за своїми столами, даючи, що працюють, але нічого не могли виконати вчасно або в межах бюджету. Щодо проекту впровадження мережі банкоматів, то витрати на 30% перевищили прибутки. Неефективність просто таки вибивала ґрунт із під ніг. Передусім, я витратив деякий час, намагаючись визначити, як там усе працює працює. Можете уявити, як вище керівництво ставилось до моїх хлопців. Там було багато крику, дріб'язкових розпоряджень, пасивно-агресивної поведінки та вимог працювати краще і понаднормово. Але, хоч як керівництво тиснуло, проекти все одно хронічно запізнювались, не вкладались в бюджет і не приносили очікуваного результату. Я прийшов до думки, що найкращим варіантом для нас є це все змінити. Проблем було надто багато, щоб усувати їх окремо. Тому я вирішив створити компанію усередині компанії. Я попросив нашого генерального директора Рона Джона Гарріса дозволити мені сформувати окрему організацію з усіх залучених до проекту створення мережі банкоматів. У нас буде власна команда продажів, власна група маркетингу і власні фінансисти. Рон був блискучим і творчим керівником, який мені довіряв. Мабуть, за керівництво когось іншого це б ніколи не вдалося реалізувати. Почувши про мою ідею, він сказав мені: Сазерленде, якщо ви хочете взяти на себе цей головний біль, ну то візьміть. Я так і зробив. Я пішов до розробників та менеджерів і сказав їм: по-перше, що нам треба, це припинити робити речі, які нас убивають. Це як у тому старому жарті про людину, яка б'ється головою об цегляну стіну лише для того, щоб відчути, як це добре, коли перестане. Ми маємо визначити кращий спосіб роботи, сказав я їм, і почав і почати слід негайно. І ми створили цілу невеличку компанію у формі єдиної команди, поділеної на групи. При цьому премії базувалися на не на індивідуальній продуктивності, а на продуктивності усієї команди. Ми задіяли концепції та інструменти, які 10 років по тому знайшли свої своє місце в Scrum, наприклад, власник продукту, беклог проекту та тижневі спринти, детальніше описані нижче та викладені у додатку. Через 6 місяців ми стали найприбутковішим підрозділом у компанії. Прибутки на 30% перевищили видатки. Наші системи Non-Stop Tandem стали першими онлайновими автоматами для транзакцій, яким банки довіряли достатньо, щоб їх використовувати. Ми розгорнули б їх по всій північній Америці. У наші дні, у яку б частину країни ви не поїхали, банкомат знайдеться скрізь, і всі ці машини точно знатимуть, скільки грошей на вашому рахунку. Моя команда добряче над цим попрацювала. Ага, немає за що. Вчимося думати як робот. Після моєї першої кар'єри в армії, а другої в освіті, прийшовши в бізнес, я почувався свого роду аутсайдером. Проте точка зору сторонньої людини якраз і стала одним із найцінніших моїх активів. З першого ж дня для мене стало загадкою, чому люди наполягають на роботі способом, який наперед є неефективним та марнотратним, дегуманізованим і просто гнітючим. Гадаю, вони вважали, що так діють усі, а тому він має бути найкращий. Мені дійсно подобалось працювати у Мідконтинент, але я прагнув випробувати свої вміння та навички на нових викликах. Закінчилось це тим, що протягом наступних двох десятиліть я працював на невеликі і малі компанії на посаді віце-президента із проектування або технічного директора. У кожній з них я намагався досягти більш ефективної спільної роботи команд. Улаштувавшись одну із цих компаній, я опинився в Кембриджі, штат Масачусетс, усього за кілька кварталів від Масачусетського технологічного інституту. Кілька тамтешніх докторів та професорів якраз заснували нову компанію зі створення роботів, і їм стало тісно в їхній лабораторії. Розглянувши різні варіанти, вони орендували офісне приміщення у моєї компанії. Через кілька тижнів після їхнього переїзду сталася геть неочікувана річ. У мій кабінет забіг шестиногий робот завбільшки з кота, який почав ганятися за мною довкола столу. Розробники відразу забрали його та нервово вибачили за їхню машину, але кожні кілька днів це повторювали знову. Один із роботів постійно тікав з лабораторії і починав гасати будівлею. Я весь час чув клацання механічних ніг у коридорах. У мене тоді була одна традиція. Наприкінці дня, у п'ятницю, я завжди виставляв у своєму кабінеті вино і пиво, щоб усі члени могли розслабитись і неформально поспілкуватись після важкого тижня. На ці посиденьки я запрошував також моїх сусідів роботехніків, і однієї п'ятниці до мене завітав Родні Брукс. Цей викладач штучного інтелекту був одним із засновників компанії. Я спитав його, як працюють ці бродячі роботи. Ми десятками років намагалися створити дійсно розумну машину, сказав він мені. Витратили мільярди доларів і багато-багато років праці, збудувавши найбільші комп'ютери, які тільки могли, з найбільшими базами даних, але отримали лише комп'ютер, здатний обігати е, людину в шахи. Він пояснив, що до його роботів застосовується зовсім інакший підхід. Замість щось, е, замість спроб побудувати щось із одним єдиним центральним мозком, вони збудували робота, у якого кожна із шести ніг мала власний мозок. Процесор у спині мав лише кілька простих правил: уперед, назад, не наступати на інші ноги. Чип нейронної мережі в голові робота контролював дотримання цих правил і діяв як рефері для всіх частин. Він повідомляв ногам про те, що бачив крізь свою камеру, коли натикався на перешкоду, та й усе. За словами Брукса, Цікавим було те, що кожного разу, коли робота вмикали, він учився ходити заново. У нього не було бази даних про розташування інших предметів у кімнаті. Натомість його базою даних був сам світ. Кожного разу після вмикання він визначав розташування інших предметів, немов уперше, натикався на речі і сприймав їх як реальне оточення, що означало його здатність адаптуватися до будь-якого середовища. Дайте я вам покажу, сказав Брукс, затягнувши мене до їхньої лабораторії. Він сунув чистий нейронний чип в одного комахоподібного робота, і я побачив, як той оживає. Спочатку робот невпевнено заспотикався кімнатою, наче новонароджене теля, яке вперше намагається стати на ноги. З кожним кроком він ставав усе впевненішим. Ноги швидко вчилися співдіяти. Уже через кілька хвилин робот бігав навколо. Його вміння ходити не було ані обережним, ані запрограмованим. Усі складники працювали разом за рахунок кількох простих функцій. Ці ноги не думали, а просто діяли. Я був надзвичайно вражений геніальністю та простотою цієї системи. То було щось, що робило саме те, чого мене вчили робити, коли я літав над В'єтнамом: оглядати, орієнтуватись, вирішувати і діяти. Цей робот був інтегрований у довкілля і рішуче діяв на основі даних із довкілля. А що б сталося? спитав я Брукса, якби ви змогли розробити набір простих інструкцій для груп людей, працювати разом, точно як оціноги. Вони б самоорганізувались та самооптимізувались, як і цей робот. Не знаю, відповів їм. Чому б вам не спробувати це і не повідомити мені, щоб із цього вийшло? Не женіться за касатором каскадної моделі. Я дедалі краще розумів, якщо зможу створити систему, яка подібна до цього робота, координуватиме незалежні центри рішень із постійним відгуком про стан справ, буде досягнуто значно вищих рівнів продуктивності. Розподіляючи потік інформації між ногами групи, можна буде досягти ефективності, якої раніше не досягав ще ніхто. Моя розмова із Родні Бруксом відбулася понад два десятиліття тому. Протягом багатьох років він був завідувачем кафедри робототехніки та штучного інтелекту, а той, схожий на павука, робот, якого я бачив на прізвисько Чингісхан, тепер зберігається в музеї інституту. Сьогодні ви, мабуть, чули про одну із компаній Брукса Airobot, що виробляє пилосос Румба та використовує для прибирання ваших кімнат той самий адаптивний інтелект, який Чингісхан використовував, щоб ганятися за мною по кабінету. Його остання новинка Rethink Robotics, робот бакстер може успішно співпрацювати із людьми у спільному робочому просторі. Праця Брукса мене надихнула, і в 1990 93-му році я приніс ці ідеї із собою в компанію Ізел, куди мене запросили на посаду віце-президента з об'єктних технологій. Керівництво Ізел хотіло, щоб моя команда за 6 місяців розробила абсолютно нову серію продуктів для деяких із їхніх найбільших клієнтів, таких як Ford Motor, які використовували їхнє програмне забезпечення в проектуванні та створенні власних додатків. Я сів порадити зі своїми розробниками і сказав їм, що, на мою думку, вони не зможуть цього зробити за допомогою старого способу розробки програмного програмного забезпечення. Тією старою методикою була каскадна модель, яку я вже описував у попередньому розділі. Усе, що стосується проекту, ретельно зображувалось на масштабних діаграмах Ганта. Кожне завдання точно оцінювалось у годинах і виділялося симпатичними кольорами, що стікали сторінкою, немов каскад. Ці діаграми здавалися дуже гарними і точними, але були цілковитою нісенітницею. Я знав, що в Ізел каскадна модель викине нас за межі дедлайнів на місяці, якщо не на роки. Ми мали розробити зовсім інакший спосіб управління проектами. Я пішов до генерального директора і сказав, що діаграми Ганта не для нас. Він був шокований і вимагав пояснити, чому. Скільки діаграм Ганта ви бачили за свою кар'єру? спитав я. Сотні, сказав він. А скільки з них справдились? Жодної відповів він після паузи. Саме тоді я пояснив йому, що збираюся презентувати наприкінці місяця робоче програмне забезпечення, а не невиконувану діаграму Ганта. Він зможе випробувати його сам і переконатися, що ми на правильному шляху. Ми маємо спробувати це, якщо хочемо вкластися у відведені строки. Кілька тижнів ми з командою витратили на читання сотень документів, книжок, статей з організації команд і розробки продукту. А потім один розробник якось приніс статтю із Harvard Business Review від 1986 року, написано двома японськими викладачами з економіки Гіротакою та Куечі та Ікуджиро Нонакою. Вона називалася розробка нового продукту, нові правила гри. Такеучі та Нонака вивчали команди кількох найбільших продуктивних та інноваційних компаній світу: Honda, Fuji Xerox, 3M, Helvet Packard та інше. Вони стверджували, що старий спосіб розробки продукту, заданий фазовою системою планування програм НАСА, каскадна модель, дефектний у своїй основі. Натомість найкращі компанії використовують ступеневий процес розробки, який є швидшим і гнучкішим важливіше, ці команди мають різнопрофільних фахівців, автономії і взаємопідтримку. При цьому вони ставлять перед собою мету вийти за межі досягнутого раніше. Вони прагнуть чогось більшого за самих себе. Менеджмент не диктує їм, що робити. Навпаки, керівники компаній виступають у ролі лідерів слуг та посередників, зосереджених на прибиранні перешкод зі шляху їхніх команд, а не на вказівках, котрий продукт розробляти і як. Е, японські викладачі порівнювали робочий процес із грою в грегбі і сказали, що найкраще команда команди діють так, немов гуртуються задля досягнення спільної мети, що й називається скрам. М'яч пасується всередині команди, яка рухається полем як єдине ціле. Коли стаття Такуечі та Нанакі тільки вийшла, вона наробила галасу, але то було за сім років до того, як ми прочитали її в Ізел. Усі нею захоплювались, але ніхто нічого із цим не робив. Пересічний американський менеджер був нездатний осмислити її ідеї, навіть попри те, що Тойота швидко збільшувала свою частку ринку, використовуючи цей підхід. Ізел нам не було чого втрачати. Ми вирішили спробувати, хоч стаття і описувала більше виробничу сферу, а не розробку програмного забезпечення. Я вважав, що їхні ідеї приведуть до чогось фундаментального, процедури, що описувала б найкращий спосіб співпраці людей у будь-якій сфері діяльності, адже вони чудово вкладалися в усі інші експерименти, які я проводив іще із моєї першої роботи у приватному секторі МідКонтинент. Це стало офіційним народженням Scrum. Ми здали готовий продукт вчасно ще до закінчення шести місяців, не перевищивши бюджет і зменшивши меншою кількістю помилок, ніж у будь-якому попередньому замовленні. Можливості цієї нової форми управління проектами так мене надихнули, що вся моя майбутня робота зосередилась на вдосконаленні скрам для компаній. У 1995 році разом із Кеном Швабергом е, я презентував на дослідницькій конференції Асоціації обчислювальної техніки працю під назвою Спосіб розробки скрам, яка систематизувала ці практики. Після того, як ми відмовились від слів великими літерами та дещо допрацювали цю ідею, але основні принципи залишаються незмінними. А компанії, які прийняли прийняли цей спосіб, зазвичай отримують негайні переваги. Перевіряйте та адаптуйте. У системі Scrum команди, які добре працюють, здатні досягти того, що ми називаємо гіперпродуктивністю. Важко повірити, але серед груп, які добре впроваджують Scrum, ми регулярно бачимо десь так від 300 до 400% покращення продуктивності. Найкращі команди можуть досягти підвищення продуктивності аж до 800%, а потім повторювати цей успіх знову і знову. Крім того, в результаті використання цієї системи подвоюється якість їхньої роботи. То як створити в Scrum в команді автономію? прагнення перевершити самих себе, взаємозаохочення, а потім досягти гіперпродуктивності за рахунок поєднання цього всього. Мова про це піде у решті розділів цієї книжки, але базові принципи я збираюсь подати вам тут. У скороченій формі їх можна також побачити в додатку. Оскільки скрам бере початок із технік, е, використованих у японському виробництві, не завадить трохи дізнатися, звідки узяли їх японці. За іронією долі, вони багато чого навчилися в одного американця Вільяма Едвардса Демінга. Під час американської окупації Японії після Другої світової Демінг працював на генерала Дугласа МакАртура. Підхід МакАртура до відновлення економіки полягав у тому, щоб звільнити більшу частину вищого керівництва японських компаній, підвищити керівників середньої ланки і залучити до ділових операцій експертів зі Сполучених Штатів, таких як Демінг. Вплив Демінга на японське виробництво був надзвичайним. Він е, навчив сотні інженерів того, що називається статистичним контролем процесів. Основною ідеєю було точне вимірювання зробленого та його якості, а також прагнення до безперервного покращення, не просто разового покращення, а постійного. Слід завжди шукати, що можна покращити, і ніколи не зупинятись на досягнутому. Для цього е, потрібно постійно проводити експерименти, які вказуватимуть на можливість дозволяє досягти кращих результатів. Якщо спробувати цей метод, чи не буде він кращий за старий? Як щодо іншого, що як змінити один цей момент? Відомий виступ Демінга став перед керівниками японських підприємств у 1950 році. Серед слухачів були й такі люди, як Акіо Моріта, засновник компанії Sony. Демінг тоді сказав: Хоч які чудові у вас технічні фахівці, саме ви лідери, повинні прагнути успіхів у покращенні якості та однорідності продукції, а ваші техніки мають бути здатні на ці покращення. Отже, перший крок за керівництвом. Перш за все, техніки вашої компанії та робітники ваших заводів повинні знати, що ви маєте завзяття для вдосконалення якості та однорідності продукції, а також почуття відповідальності за якість продукції. Якщо лише говорити про це, нічого не вийде, важливо діяти. Найбільше Демінг відомий якраз за своїм методом дій, циклом ПРПД планувати, робити, перевіряти, діяти. Цей цикл можна застосувати до виробництва практично усього автомобіля, відеогри чи навіть паперового літачка. Коли я навчаю когось застосовувати скрам, то використовую саме їх паперові літачки. Я поділяю людей на команди і ставлю перед ними завдання зробити якомога більше паперових літачків, які літатимуть кімнати. У команді буде три категорії людей. Одна людина перевірятиме, скільки зроблено літачків, які дійсно можуть літати. Друга буде частиною виробничого процесу разом з усіма, але також звертатиме увагу на сам процес та шукатиме способи покращення якості літачків і прискорення їх виробництва. Усі інші концентруватимуться на виготовленні якомога більшої кількості літачків, дійсно здатних пролетіти задану відстань за відведений на це час. Потім я кажу, що ми маємо виконати три шестихвилинні цикли виробництва паперових літаків літачків. Одну хвилину кожного циклу команди мають планувати, як вони збираються робити літачки. Три хвилини робити, виготовляти і тестувати якомога більше літачків, дійсно здатних літати. І нарешті, дві хвилини вони мають перевіряти. На цьому етапі команда дивиться, як можна покращити процес виготовлення їхніх паперових літачків, що пішло правильно, а що неправильно. Чи не слід змінити дизайн? Як можна покращити процес виготовлення, а потім вони діятимуть. У системі демінга діяти означає змінювати ваш спосіб роботи на основі реальних реальних результатів і реального впливу зовнішніх умов. Та сама стратегія використовувалась і в роботах Брукса. Пройдіть цей цикл тричі, і хоч що ви виробляєте, паперові літачки чи справжні космічні кораблі, ви станете кращими, значно кращими, прискорившись у 2-3 рази і щонайменше подвоївши якість. Саме завдяки цьому циклу Демінга радикальні ідеї на той час, коли її презентували японцям, команда Toyota і стала автовиробником номер один у світі. Саме так працює будь-який різновид ощадливого виробництва, американський термін для використання концепції виробничої системи Toyota або розробка продукту у скрам. Змінюйтесь або помріть. Причина того. Чому новий спосіб управління проектами був таким важливим і чому стільки різних компаній його прийняли, почасти полягало в надзвичайно поганому стані розробки програмного забезпечення. Проекти майже завжди не вкладалися у строки та бюджет, а часто і взагалі не працювали. І це було не через тупість чи жадібність людей. Скоріше річ була у способі їхнього мислення про роботу. Вони наполягали на застосуванні каскадної моделі, казали, що все можна планувати заздалегідь, навіть якщо умови не змінюються у ході багаторічного проекту проектом, а це вже просто божевілля перед лицем таких змін. Я переконався у цьому на власному досвіді у компанії Bell South, коли відвідував їх як консультант багато років тому. Вони мали висококласних інженерів, багато з яких прийшли з відомого дослідницького центру Bell Labs. Вони ідеально дотримувалися каскадної моделі, бралися за величезні проекти на 10 чи 20 мільйонів доларів. Вони могли зібрати всі вимоги замовника, потім зачинитися на 18 місяців і вчасно і чітко в межах бюджету видати саме саме те, що й просив замовник. Вони були однією з дужих і дуже небагатьох компаній у всьому світі, яким це вдавалось. Проблема полягала в тому, що на цьому етапі замовники вже хотіли вже іншого. Обставини змінювались, ділові цикли скорочувались, а клієнти вимагали більш інтерактивного обслуговування. Мене запросили подивитися, чи зможу я допомогти Белсаус визначити, що вони роблять неправильно. Дуже скоро я зрозумів, що неправильним був увесь спосіб їхньої роботи. Це може бути неприємно чути, коли вам здається, що ви робите усе усе не так, як слід. Тому одного дня, коли я став перед повною залою, де було 150 ін інженерів, і сказав, що якщо вони не перейдуть на іншу, більш інтерактивну модель, то не втримуються на поверхні. Мене не схотіли слухати. Вони всі були дійсно розумними людьми, але вважали мої ідеї черговою управлінською маячнею. Я ніяк не міг переконати їх, тому просто знизав плечима і пішов, залишивши їм останнє попередження: змінюйтесь або помріть. Компанії на цей час більше не існує шухарі. Коріння скрам проростає із японського мислення та практик. Коли я нещодавно їздив до Японії, щоб зустрітися із професором Ікуджиро Нанакою, він пояснив мені, що в його країні скрам аж ніяк не вважається новомодною управлінською дурницею. До нього ставляться як до способу дій, способу існування і способу життя. Навчаючи людей застосовувати цю систему, я часто розповідаю про мій власний досвід вивчення японського бойового мистецтва Айкідо протягом кількох років. Подібно до Айкідо чи, можливо, танго, скрам є чимось, що дійсно можна вивчити лише на практиці, завдяки постійній практиці та вдосконаленню ваше тіло, розум і дух з'єднуються у одне ціле. У бойових мистецтвах ви вивчаєте е, концепцію під назвою Шу-Ха-Рі, яка вказує на різні рівні майстерності. У стані шу ви знаєте всі правила і форми. Ви повторюєте їх, наче танцювальні па, тому ваше тіло всотує їх. При цьому ви не відхиляєтесь ні на крок. У стані ха, опанувавши форми, ви можете робити щось нове, наприклад, додавати нові повороти до ваших танцювальних па. У стані рі ви вже здатні від відкинути форми, які дійсно опанували на практиці, і вільно творити, адже знання суті Айкідо читано так глибоко вкорінилось у вас, що її відображує кожен ваш крок. Скрам дуже подібний до цього. Він потребує практики і уваги, але також безперервного зусилля для досягнення нового стану, в якому речі просто течуть і відбуваються. Якщо ви колись спостерігали за відомими танцюристами чи гімнастами, то знаєте, що їхні рухи можуть здаватися легкими і майже позбавленими зусиль не би вони нічого не роблять, а просто живуть. Здається, вони не можуть бути десь в іншому місці, а лише там, де в той момент перебувають. Я відчув це одного дня, коли крихітний майстер Айкідо без жодних зусиль відправив мене політати. Причому зробив це так, що я акуратно впав на мат, немов дитина, яку ніжно вкладають у колиску. Ось чого ви маєте досягти за допомогою скрам. Я всім зичу досягти цього стану у їхньому житті. Робота зовсім не повинна вас засмоктувати. Вона може плинути потоком. бути бути виявленням радості, шляхом до вищої мети. Ми можемо бути кращими, ми можемо бути великими майстрами своєї справи. Нам просто потрібна практика. Решту розділів цієї книжки я присвячую розгляду конкретних аспектів скрам одного за одним. Таке глибоке занурення покликане детально пояснити вам поняття та структуру скрам. У додатку ви можете знайти текст під назвою Впровадження скрам і що чого почати, стислий опис цієї системи. Але він лише розповість вам, що робити. Якщо ж підете зі мною до кінця, я вам розповім навіщо. Що треба запам'ятати? Зволікання подібне до смерті. Оглядайте, орієнтуйтесь, вирішуйте і дійте. Знайте, де ви є, оцінюйте свої варіанти і приймайте рішення та дійте. Шукайте відповіді зовні. Складні, адаптивні системи дотримуються кількох простих правил, які вони засвоюють із довкілля. Видатні команди мають свої особливості: це різнопрофільні фахівці, автономія та взаємопідтримка. Не гадайте. Плануйте, робіть, перевіряйте і дійте. Плануйте, що ви збираєтесь робити. Робіть це. Перевіряйте, чи відповідається тому, що ви хотіли дійте з огляду на це і змінюйте спосіб своєї роботи, повторюйте це в регулярних циклах і досягайте за рахунок цього безперервного покращення. Шу ха рі. Перш за все, засвоюйте правила і форми, а як тільки опануєте їх, вносите щось нове. Наприкінці, досягнувши стану високої майстерності, відкидайте форми і просто будьте, глибоко засвоївши все вивчене і приймаючи рішення майже підсвідомо.